Pater cae sugateres. Echon tis duo sugateras, ten men che puroe, exodo che pros gamon, ten de heteran keramei. Chronon de proelsontos, hecen hos ten tu che puru, cae tauten erota, pos echoi, cae entini autois eie ta pragmata tes de eipuses panta men autois pareinai hen de tuto eugestai tois theois hopos heimon genetai kai ombros hina talakan ardeuthei met u polu pare geneto prosten tu kerameos kai autes e punzaneto pos ecoi τες δε τα μεν άλλα με ενδέισθαι επούζες, τούτο δε μόνον εύκεσθαι, όπως αι θρία τε λαμπρά επιμένει, καί λαμπρός χέλιος, χίνα ξέρανθαί ο κέραμος, είπε προς αυτέν. Εάν σου μεν εουδίαν επίσδε Potera humon sun euxomai. Houtos hoi en tau tois anomiois pragmasi e pei heiruntes, eicotos peri hecatera ptaiusin.